Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera www.paltalk.com Soba put vjernika Onaj ko skrene sa ovoga, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša laže. Laže, laže i laže. Sam sebe laže. Sve što nema u šerijatu, kako ćeš tražiti Allahov zadovoljstvo kroz to? Kako? facebook.com Soba put vjernika جبر المسلم على الكافر وبين سره كل ما فوق البسيطة يا اليهودي بالي الشهادة غاية المسلم ولله دره بالحجارة غربل Hoće li osjeti slast imana onaj ko je nezadovoljan? Neće. Kako će kad je nezadovoljan? Hoće li onaj koji traži mimo šerijata nešto drugo? Je li on braćo zadovoljan? Je li zadovoljan? Kako će biti kad traži drugo? A onda je došlo ko je zadovoljan. Znači, smiren je i čeka što mu njegov gospodar naređuje. I provodi u djelu. I on je zadovoljan. Paltalk soba put vjernika المسلم على الكافر وبين سره كل ما فوق البسيطة هي اليهودي بالي الشهادة غاية المسلم وذله دمعة بالحجارة غرغر وجند العدو غربالي واجب الإقصاء علينا صلاة ونبرة Zlata vi da danas nevijenici uzmaju knjige Halda bin Valida, njegove bitke i gledaju kakva je to strategija bila kod muslimana, dok su muslimani držali se knjige i sunneta, a nije lizala i sladoleta. باقي في ربوع المسلمين رجالي كلنا Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednoga dana. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله zahvaljujem na islamu i nauku zahvaljujem Allahu tebareke wa ta'ala koji nam je poslao poslanike poslanika Muhammeda ali salatu wasalam da nam donese radosne vijesti i opomenu da ljudi poslije poslanika ne bi nikakvog opravdanja više imali. Hvala Allahu Tebarek je tala koji je poslao poslanika ali salatu wasalam, nakon čega nevjernik ostane nevjernik nakon jasnog dokaza, vjernik ostane vjernik nakon jasnog dokaza. Allah Tebarek je tala je objavio svoju knjigu, ona je preća ljudima od hrane, od para, od imetka, od sami njih je preća knjiga. To jest ova akida, tako. Ništa ne može biti preći od Zašto? Pa zato što će sve ovo ostaviti. Tako, što onda, kako može, samo lud može žaliti za nečim što će ostaviti sigurno. A neće žaliti, niko neće žaliti onaj, znate koji? Koji je ubijeđen da će ovo ostati. I ne gaji u sebi nimalo nade da će sa sobom, za sobom ponijeti odavde Mercedese, pare, njive, auta. Taj je ubijeđen. A onaj ko nije ubijeđen, njemu je žao. Jel? Njemu je žao da ovo ostavi. Zašto? Zato što nije ubijeđen da će imati na onom svijetu vječno. Neopisivo bolje. Znači, toliko je lijepo na onom svijetu da se ne može opisati. Nema šanse opisati. Kako god da pokušaš opisati, nije tako, nemoj džaba. Kaže Allah, posljednik sve sve, ne može, u džernetu ima, on je takav, ne možeš, uh, uho nije čulo, oko nije vidjelo, jednostavno ne možeš ga objasniti. Džernet se samo treba vidjeti, to je njegova skrivena ljepota. On se vidi, on se mora vidjeti jer kad bi se mogao opisati, mi možemo samo približavati, jel tako? Zato Allahu zahvaljujemo koji nam je poslao u objavu poslao nam knjigu, da sa njom odmah da ne rastanemo se s ovim svijetom. Kako rastanemo? Pa da mu kažemo, slušaj ti komšija, ti ćeš mene sigurno ostati. Viš kako si ti i bezobrazan. Sa se družiš, da ti je da te zavolim, nudiš mi svoju ljubav, nudiš mi ljepote ove, ode, a blefaš me. A me napusti. Zausti drug. Kakav je to drug koji ćete napustiti? Zato Allahu zahvaljujemo na ovoj vjeri i zahvaljujemo mu koji je dao cijenu ove vjeri. Cijena je ogromna. Skupa cijena, toliko je skupa da moraš sve za nju dati. Znači dok si živ, sa tvog računa mora konstantno ići odatle i od tebe stalno da ide. Konstantno. Da daješ, da daješ, jer skupa je. Ali nije skupa ono ko shvati kolika je cijena. <laughs> nije skupa. On shvati kakva je roba i on je skonto, ovo je skupo neke. Koliko god je ja plaća, toliko ne je ni bitno. Plaćam zato što je šta? Ova je ubijeđen da ova roba ima cijenu i zna da je skupo i neće stati. A isplaćuješ, džennet se isplaćuje sve dok si živ. Sve dok ti ne dođe nek smrti, dotad isplaćuješ sve i plaćaš. Kupac je Allah te vali. Večeras radimo, nastavljamo sa knjigom Akidetu Tauhid i radimo peti uvjeta, to je ljubav prema šehadetu. Ljubav prema la ilaha ila la. jedan od dokaza da je ljubav jedan od šartova jeste Allahu ajet u kome Allah te barike u tala kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Pogrešio sam. أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Nisam. Ispravio sam se. Kaže Allah te bareke ovdje u prijevodu značenja. Ima ljudi koji su umjesto Allaha prihvatili kumire i vole i ko što se Allah voli. A pravi vjernici još više vole Allaha. Pa kaže islamski učenjaci, šta ovo znači? Kaže da pravi vjernici više vole Allaha. Zašto? Zato kaže, vole ga više nego mušiti jer kaže vjernici svoju ljubav poklanjaju isključivo Allahu. A mušrici ovu ljubav dijele sa sa svojim božanstvima. Pa i oni vole Allaha, jel Ali dijele tu ljubav sa, sa svojim božanstvima. Pa zato Allah ovdje kaže, i ovaj kaže islam slučajnici ispravnije mišljenje, da pravi vjernici još više vole Allah. Voli ga onako kako se treba voljeti. Kaže u drugom ajetu Allah te barke u teala Ja ejuhel ladine amenu men jartadde minkum an dinihi fe saufe ja'ati Allahu bi qavmin yuhibbuhum yuhibbuhum yuhibbuneh ezillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin. Juđahidune fi sabilillah wala la yahafuna lawmata laim. Kaže uzvišeni u prevodu značenja ovo vjernici. Ako neko od vas od vjere otpadne. Šta je ovdje? Jedan od dokaza jeste da čovjek mora otpasti od Allahove tako? Ako neko od vas od vjere otpadne. Pa Allah će, kaže, sigurno mi smije dovesti druge ljude Koji on voli i koji njega voli. Jer su ovi otpali zbog čega? Nisu imali ljubav prema ovom šahadetu. Nisu ga voljeli. A nije samo izražavanje šehadetu la ilaha ila ljubavi da kažeš ja volim šehadet. Jer braćo moja, onaj ko umri, a ne zna šta znači la ilaha ila Muhammed Rasulullah, taj je ogroman gubitnik. Taj je sve. Onaj ko umre sa, znači, sa šehadetom, a ne zna šta taj šehadet znači, braćo moja, on je izgubio sve. <clears throat> Jer je farz da zna šta znači šehadet. Tako? To ti je farz. I onaj ko umre samo da izgovara la ilaha ila Muhammed Rasulullah, kažem, ne znajući šta to znači, jedno je ako čovjek na samrti ovo izgovori, to je drugo. Pa tako? To je drugo. Klanjamo mu dženazu, izgovori na, na umrlu šehadeti, klanjamo mu dženazu. Ali čovjek koji živi sa šehadetom, a ne zna šta on znači, kako će takav? Kud? Njegove riječi zadnje nisu bile to. A ovaj nije ni, a nije svaki uopšte. Ne zna šta znači. Mislim da je to samo izgovaranje. Da pitate ljudi koliko, šta znači la ilaha illallah, Allah. Muhammedur Rasulullah da ih pita šta znači širk. Šta je širk? Nešto što ruši islam. To je širk. Kad mi pojašnjava, ne? Da ih pitaš šta je širk. Oni će reći ne znam. Ogroman broj ljudi reći ne znam šta je širk. Pa i da mu ga pojasniš nekako na neki način, opet će on teško shvatiti. Pa ako čovjek ne zna šta je širk, ko je onda najpreći da učini širk? Onaj koga ne zna. El Hanifa znači, to je Ibrahimova vjera. Je tako? Prava, pravovjerna, iskrena, jeste čovjek koji svjesno sa znanjem čuva se u širka. Nije mušrik. Jer kako će čovjek biti mušik Zato što ne zna šta je širka. <laughs> Tako. mušrik je zato što ne zna šta je širka. Jer da zna šta je širka, ne bi bio šta? Ne bi bio mušik On je mušik zato što ne zna šta je širka. Pa ga ti opravdavaj kako hoćeš. Tako? <clears throat> Jer onda vidite, to ćemo kasnije, kako je opasno prodavati ljude ovim stvarima. On ne zna šta je širk, a ti njemu kaže da mu vejim. <laughs> on je musliman potpunog imana. On veze nema šta je širk. I nema kod sebe samo jedan širk. On ima samo Allah zna koliko. Smatra da se pored Allaha može još neko obožavati. Smatra da mu treba još nešto da bi se približio Allahu. Pa bilo to mrtvo, živo, ki, statua, kamen. To je širk, I sigurno ovaj nije upućen od strane Allaha da ovo radi prije svega, <laughs> tako, nego ga je uputio šetan. Allah kaže ovdje, on će dovesti ljude koje on voli i koji njega voli. Pa i opisuje u ajetu, prema vjernicima ponosite, a prema nevjernicima, prema vjernicima a prema nevjernicima ponosite. Pa kaže mišljenje dalje, oni će se juđahidu nefise bili lah, oni će se na u putu boriti, vela je hafune neumete I neće se ničijeg prekora bojati. E, eh, Gledaj sad prijekora. Ovdje Allah kaže prvo da ih voli zbog njihove privrženosti i dosljednosti vjeri šerijatu. Zato ih voli. Ovo su riječi islamskih učenjaka. Pa Allah te barke voli, te barke otala voli zato što su privrženi šerijatu. Njemu onome što je on objavio. Zato i voli. Zato ne kažemo, kad je u pitanju i veliki grešnik, ne kažemo da ga Allah ne voli u smislu Jedino ako se on ne kaje. Koliko je grešnik, toliko ga Allah ne voli. Ali ako se kaje za ono što radi, onda ne može da ga Allah ne voli. U nemaš potrebe ni govoriti, jer ti ne znaš ko nije, koga Allah voli, a koga ne voli. Je tako? Pa kaže dalje, <clears throat> da su oni, oni vole Allaha, a što ga voli? Šta je dokaz da ga voli? Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti. Znači, uslov da bi te Allah volio jeste njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, Njega slijedi i tebe će Allah voljeti. A pa onaj ko želi da, ko žuri da ga Allah voli, ako je imalo pametan, ako je imalo svjestan, ko hoće da ga Allah voli, evo mu mjerilo. Nek se vaga. I mu poslani. Jer samo tim putem će dobiti Allahovo te bareke od tala za navojstvo. Nijednim drugim. Nijednim drugim. Je tako? Pa je ovaj ajet, ovaj ajet iskušenja došao mnogima. Reci, kad su ljudi govorili da vole Allaha, je tako? To je povod ove ovog ajta. Ljudi su govorili, mi volimo Allaha. I danas ljudi govore da vole Allaha, tako? Dobro, volite. Mi vam ne poričemo. Ali Allah kaže, ako njega volite, slijedite poslanike sa I vas će Allah voljeti. Aha, zašto ovo i vas će Allah voljeti? Ti možeš govoriti da voliš Allaha, je tako? jel' moraš lagat, Vole i mušici Allaha. Ne možeš ga voliti na način kako ti smatraš da se voli Allah. I ne voli se Allah samo riječima, volim te Allahu. Lažeš, ne nemoj lagati. Ovi čine širka vole Allah, preko kipova. Znači, voliti Allah nije ja tebe Allahu volim. Znaš ti koga lažiš? Ono ko sve zna. Zato Allah ovdje kaže, reci, ako Allah volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti. Aha, vidi sad dobro. Šta je tvoja prevashodna briga treba da bude? Da tebe Allah voli. Pa ovdje Allah kaže na kraju ajta, i vas će Allah volje. Pa ti je bitno da tebe Allah voli, a ne da ti lažeš kako ti voliš Allaha. Jer čim te Allah zavoli, to je uzvraćena ljubav. A što te zavolio? Zato što ti njega voliš. A što ga voliš? Slijediš njegovog poslanika i on kaže Allah te var na kraju ajta i vas će Allah voljeti. Nije i tebe. I vas. Nije samo pojedinca. Kogod bude slijedio njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i njega će Allah voljeti. A danas mnogi govore ja volim Allaha, jel Ja volim Allaha. Jel to novi šerijat? Da samo ideš cestom, ja volim Allaha, jes. Ovaj šerijat ne zna niko. Pa ovi toliko ga vole da se ubelaste, hu Allah, hu Allah. Pa po čitav dan, I to možeš sad napraviti teki ovdje, u centru negdje, slobodno se mlaši, ko dala čitav dan da ćeš dobiti zaštitu. Hvala Allahu da mi nemamo takav vid zaštite. Ne daj Bože da nas oni čuvaju dok mi govorimo o tevhidu, o imanu. Ne, nas hapse. Hapse našu braću bolje Da Bog da im to bilo zadnje što su radili danas. Amin. Zla. Sljedeća stvar, kaže, prema nevjernici, blagi su prema vjernicima i pažljivi. To su opisani oni koji Allah te barke tala voli, da su šta? Blagi prema vjernicima, pažljivi prema njima. Pažljivi. Znači nisu nepažljivi i šta? Nisu ni grubi. O Muhammede, Allahovo milošće ti si blag prema njima. A da si bio osoran i grub, svi bi se tebe razbježali. Zato su blagi prema vjernicima, a prema nevjernicima ponositi. Allah te barke to u teala u drugom ajetu kaže Muhammedur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَا بَيْنِهُمْ Kaže Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici, čiji? Poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Oni su strogi prema nevjernicima, a samilosti među sobom. Strogi prema nevjernicima, a samilosti među sobom. E, ovo ne treba sad. Ovo ne treba pobrkati ovdje pojmove. Ovo se zna da je pra, lijepo postupanje i strogost, to nije isto. Fatate? Tebe nije zabranjeno da lijepo postupaš, naprotiv. Zašto? Ako te ne dira, ne uzuri, ne, ne, ne, ne. Ali prema njegovom kufru uvijek imaš gard i uvijek znaš da ti on još uvijek kadarski neprijatelj. Jer jedan od vas dvojice će pozivati, to budu ili on tebe sebi ili ti njemu sebi. Jedan mora. Zato što Iblis s jedne strane poslije strane naređuje da mi pozivamo, a s druge strane Iblis kaže vidjet ćeš da ću ih sve osim to iskreno. To znači sve ću ih pozivati, sve ću ih zavoditi. I uvijek će tražiti vojnika, daju, koga da dođe da poziva u, u Zatim sljedeće osobina ovih koje Allah voli jeste bore se na Allahom putu protiv onih koji ne vjeruju u Allaha sa ciljem uzdizanja Allahove riječi iznad svačije druge i njegovu vjeru iznad svake druge. To su oni koji Allah voli. I peto, vola je i neće se ničeg prijekora boja. To su oni koji gdje god su govore istinu, shodno onome što Allah te bareke o od njih traži. I mi vidimo, braćo moja, danas zaista zahvaljujemo Allahu te bareke što naša braća i daje nisu u zatvoru zbog toga što su homoseksualci, što su krali nešto, što su pronevjerili državu, jel Kad kaže pronevjerili, mislim na budžet, nisu krali gorko što kradu, jel tako? Nisu tražili glasove na izborima pa onda prevarili svoj narod, jel tako? Nisu na račun vjere uzimali dinare i dirheme, nisu dizali kamatne kredite, nisu činili zinalu, Jel tako? Ništa od toga nisu radili, a leži u zatvorima. Allah oni da je slobodi. I gledajte kontradiktornosti. Slušajte me pažljivo sad. Ova država, da Bog da je Allah uništio. Ova država radi na tome da suzbije vi recite da on nisam u pravu. Da nema krađe, jel tako? Jel tako da radi? Zatim, hoće da ljudi svi žive dobro, jel tako? Zabranjuju lagat, potvore zabranjuju oni, jel tako? Jel tako nije? Zabranjuju da se ljudi bespravno varaju. Kockarnice i tako dalje. To je kod njih zabranjeno, ali ovo je varanje. Ima legalno i nelegalno varanje. Kad ti kockaš se ne mere, a prijavi se kod države kockarnice sad je legalno. Jeste shvatili? Znači samo što je kod njih prijavi što je legalno. I sve oni ovo traže. Za ljudska prava se bore, da svako ima svoja prava, tako. Što da ovo vraća leži u Oni pa nisu radili. Umjesto da dođu da pitaju ljudi, mi godišnje trošimo milione eura, milione konvertibilnih maraka, zatvore punimo svaki dan, krade se, ubija se, laže se. Mi trošimo silne su pare tu za obezbjeđenje. A u vašem selu za pet godina nije prijavljena ni krađa jedne suhe olovke. Daj, recite nam kako ste to uspjeli. Tako? Umjesto da pitaju, da dođu i da panu na koljena i da pitaju te ljude, ama ljudi, čoveče, kako si ti to uspio? Da jedno čitavo selo držiš, nema ni policije nemaš, nemate ni pušaka, nemate ni zatvora, nemate ni pedera tu, ništa nema, ni muzike, kako vi živite, kako uspijevate? ni sodova nema, kako to u vas? Umjesto da se ovi nerazumne osobe zapitaju, da im se jednostavno kaže, pa ljudi, to je taj program. Evo mi ćemo vam sad budžet napuniti za par, samo za par dana, bit će pun milionima. Šta je? Administracija sva kući. Svi kući, što ćeš ja? to, šta? Halo, halo. <laughs> namjesnici na kadija i sudi jedan stan, to ti Šta ti imaš, Marno si, bit ćeš marno. Međutim, zato zahvaljujem Allahu. E ovo je, braćo moja, <clears throat> ovo je počas za svi u nas. Da vidiš, kad vidiš da ništa ovo, brat koji je tvoj brat, a zarobljen je odveden, ništa ovo nema pri sebi. Ništa! A on ga vodi u zatvor. Allaha mi. وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ A nisu im se svetili ni za šta drugo, osim što su Allaha jedinog, dostojnog hvale i veličali. Kako? Njegovim propisima. Neka znaju dobro zulumčar. Allahom se kunem, nek znaju dobro. Wallahi, prva akcija je prošla onako. Ovo je već pravi i ono je zulum, ali ovo je zulum na koji se mora dobiti. I zato, braćo, dovite. Allaha molim da sve one koji su imali udjela i sve one koji bi uzure muslimane u čitavom svijetu, molim Allaha da ih uništi sve do jednog. Zaista su, Allaha mi to su zaslužili. Zaista su to zaslužili. Čine zulum muslimanima. Ne daju im najboljim ljudima koji danas hodaju Bosnom. Ne daju im da budu sa svojim porodicama. Samo zato što su se naljutili njihovi bogovi. Pa su im njihovi bogovi naredili da oni pravi red na zemlji. La tufsidu filar. Lažete vi pravite da ne mir, na zemlji. To je nered. Jer nereda tamo gdje ste otišli nema. Dokažite, dokažite da je tamo postoji nered. Nema ga. Međutim, Allahu zahvaljujem da su ovi momci koji su naše braća na čelu sa šehom otišli. Molim Allah da im kabuli svaki korak, svaki uzdah u zatvorima. Allah volim da im spusti svirost u njihova srca. Da našem šehu dadne ne da mu stane ponos, da im strelji u facu što treba da kaže. Amin. Nek znaju dobro da iza Nusreta nisu ostale kukavice. će ovo. Ubijali su bolje od njega. Ubijali su bolje. Bolje od njega su ubijali. Šta god da se desi, na nama je samo da mi nikako ne smijemo prekloniti ljubav prema našem gospodaru. Zato što Allah te barka i tala je odredio da ovako bude. A mi se taman tako i ponašamo, jel da? se imamo skirno. <laughs> tako je. Jel ovo Allah odredio da bude ovako? Je. Ako se budemo ljutili, <laughs> nije dobro. Zato zahvaljujemo Allahu na njegovoj odredbi. Jer sigurno je mudrost u tome što on odredio da bude. A zahvaljujemo mu što nismo uradili nešto zbog čega bi mogli osjećati tegobu i kriviju radi toga. Sigurno nismo. Kaže šeh ovdje, Kadi Rahmanullah, slast imana će osjetiti samo onaj, slušajte dobro, ko je zadovoljan Allahom kao gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi sallam kao poslanikom. Znači početak ovog hadisa ide slast imana će osjetiti. Ali onaj ko je zadovoljan. <laughs> Čime? Allahom kao gospodarom, Islamom kao vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi kao poslanikom. Šta znači zadovoljan? Kaže u jednom hadisu, to billahi rabbe vabi islami dinan, Vabi Muhammedin sallallahu alaihi sallam bin. Kada se zikr uči, zadovoljan sam Allahom kao gospodarom, Islamom kao vjerom i da mi je Muhammed sallallahu poslanik. Šta ovo znači zadovoljan? Hoće li osjeti slast imana onaj koji je nezadovoljan? Neće. Kako će kad je nezadovoljan? Hoće li onaj koji traži mimo šerijata nešto drugo? Je li on braćo zadovoljan? Je li zadovoljan? Kako će biti kad traži drugo? A ovdje je došlo koji je zadovoljan? Znači, smiren je i čeka što mu njegov gospodar naređuje i provodi u djelo. I on je zadovoljan. Zato što je ko? Zato što je Al-Jawme akmentu lakum dinekum wa tu wa dina. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama potpunio. Tako? Sunnet Muhammeda I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Pa sve ono što je Allah objavio, to ti je obaveza da budeš time zadovoljan Niti zato što je Allah time zadovoljan. A tvoja ljubav se pokazuje sprem Allahom da si zadovoljan s onim što je Allah objavio. I e to je znak tvoje ljubavi prema tvom gospodaru. I voliš ga. Zato si zadovoljan što god je gospodar i odredio kadrom da bude, nismo zadovoljni. Što god će se desiti, smo zadovoljni gospodar naš. Jer hoćemo da ti budeš nama zadovoljan. Mi se nećemo ljutiti na to što su naša vraća opet dobila 200 zločinaca na po svojim vratima, kućim pragom, nećemo nećemo se ljudi na svog gospodara. Odredio je tako, ali ćemo zamoliti gospodara, ono koji je nama zadovoljan, a mi saburamo, želimo da on bude nama zadovoljan, zamolit ćemo ga da nas pomogne. Da nam potpuni to zadovoljstvo i da uništi sve one koji spletkare islamu muslimanima. I one koji su naredili, Allaha molim, Allaha molim da im uzme pamet pa da se djeca sa njima igraju. Kao što se oni igraju sa onima koji robuju gospodaru svih svjetova. Allaha molim da im to vrati. <clears throat> Pa je ovdje u ovom hadisu je jasno da onaj ko nije zadovoljan, on traži druge puteve. Obrate pažnje. Znači, ko nije, čim je čovjek, znači put ima. Wa anna hada sirati I doista ovo je pravi put. Znači put ima. Korani su ne. E onaj kome ovo ne štima i ne odgovara, on ide i traži. Drugi, je tako? nije? Izmišlja bidate, izmaši demokratije, komunizam, faraonizam, socijalizam, sve izmišlja zato što nije zadovoljan ovim. Kad izađe iz okvira zadovoljstva, šta će naći? Da li će on naći nešto čime će sebe zadovoljiti kad to drugo uzme? To, jest, slast imana neće osjetiti nikad, nikad, ali će zato zadovoljiti šta svoje? Svoje strasti. A kaži ti meni ono na koji je strast svoju za Boga uzao. Strast mu vodilja šta mu čef rekne to radi. Jel da? vidite, samo jedan hadis, kako, pored mnogi drugi, kako štiti i ne da izmicao za ovo vjeru. Onaj koji je zadovoljan s onim što je Allah objavio između onih korica, svojom knjigom i Muhammedom sallallahu alaihi veselem, šta taj treba da traži? Kako onda možeš ti tražiti da radiš sa ljudima koji nisu zadovoljni s onim što je Allah objavio, pa traži mimo toga. I sa njima da gradiš sa njima da gradiš zajednicu. Hoće li takav uspjeh, braću? Kako će uspjeh? Kad Allah mora biti zadovoljan s onim što on radi. <laughs> da bi on dobio zadovoljstvo. Zato što Allah da bi tobom bio zadovoljan, Allah je pravedan, tako? Jest. Allah će pravedno biti tobom zadovoljan, ali i okus će slasti mana kad ti budeš zadovoljan njime kao gospodara, njegovim šerijatom i njegovim poslanikom. Pa ako hoćemo njegovo zadovoljstvo, To Jest njegovu ljubav. Onaj ko skreni sa ovoga, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša laži, laži, laže i laži, Sam sebe laže. Sve što nema u šerijatu, kako ćeš tražiti Allahovo zadovoljstvo kroz to? Kako? Čuli ste malo prije aj suri El Zadovoljan sam da vam Islam bude vjer. <laughs> Jel demokratija vjera? Jel nije? Jes. Jes mušika, Vjera A jel Allahova? Kako će onda Allah biti zadovoljan da ti time tražiš put do njegovog zadovoljstva. Nemoguće. I vidiš, sljedbenici ovog manjeg zla, jel da? Svaki drugi dan treći hapse muslimane i odvode. <laughs> Što vam ovo... Nije ovo manje zlo, nema većeg zla od ovog trenutka. Zločinci. A tamo gdje je zlo, tu su šta? Zločinci. Od dva zla manje, pa <laughs> zločinac ovaj, a onaj. <laughs> On je svejedno. Vidiš da nijedan ne popušta, da bi opravdali svoje političke ciljeve. Da Bog da svi izgubi fotelju. <coughs> Još samo za kraj, jedno je ostalo da se pojasni jedna veoma važna stvar. Allah te barke tala na kraju ovog ajta koji smo rekli, kaže Juhibbuhum wa juhibbune, juhibbuhum Allah kaže ovdje prirodno značenja koje on voli i koji njega voli. E, veoma važnu stvar ovdje še naglasio Subhanova. Da ovim ajetom še dokazuje na neispravnost mišljenja ljudi koji kažu da je onaj koji je rođen u islamu bolji od onog koji kasnije prihvati se vjeri. Sad ste kako šej dokazuje da je to apsolutno neispravno mišljenje. Kaže zašto? Kaže istina je da onaj koji se odlikuje ovim e, navedenim svojstvima, da voli Allaha, kaže apsolutno bolji od onoga koji je istim svojstvima, koji se tim svojstvima ne, ne odlikuje. Tak? Čovjek može biti rođen, ali ne može se faliti da si bolji musliman od nekog. Neće ni ovaj. Nego je mjerilo one koji Allaha vole i koje Allah voli. Šta je tu najjači dokaz? Ashabi Allahova poslanika sallallahu Svi su bili nevjernici. Svi su bili mušici. Pili, o tako? Krali. Otimali. Išli po igrankama. Šta sve nisu radili? A pa Allah, radi Allahu anhum varaduan. Allah njima zadovoljan oni njime. Kad su prihvatili vjeri, sve to ostavili. I bili zadovoljni da im Allah bude gospodar. Islam, vjera i poslanik, sallallahu alaihi kao poslanik. Sve su to odbacili. I postali generacija o kojoj će se pričati do, sve do sudnjih dana. U kojoj Lata vidi da danas nevijenici uzmaju knjige Halda Valida, njegove bitke i gledaju kakva je to strategija bila kod muslimana. Dok su muslimani držali se knjige i sunneta, a nije lizala i Pa je ovdje še naveo taj dokaz da je, <clears throat> kaže da je ovaj vaš ajet juhibbuhum wa juhibbune, koje on voli i koji njega voli, ukazuju hadisi jasno na to da je neispravnost mišljenja ljudi koji kažu da je bolji onaj koji je rođen u islamu bolji od onog koji je odrastao kasnije, kao nevjernik, pa tek primio islam. Zato što kod Allaha nije to mjerilo, nego onaj koji voli Allaha i onaj koga Allah voli, to je kod njega mjerilo, to je kod njega mjerilo. Paltalk soba, put vjernik. to što sam ja spremio za večeras. Allah te bareke ta'ala molim da nas uputi napravi put. Molim ga da poštedi iskušenja našeg šeha i našu braću. Da ponizi sve one koji su učestvovali u ovom. Molim Allah te bareke ta'ala da sinove i djecu ovih zločinaca uputi napravi put da budu svi u Amin. Allah molim da im sinove uputi napravi put. i večeri. Allah te bareke ta'ala molim da one koji ubrzavaju propast muslimanima, to jest kazne, da im Allah ubrza propast. Oni koji su za uputu, Allah molim da ih uputi. A oni koji istrajavaju na biozuru muslimana, na mučenju muslimana, na hapšenju muslimana, Allah moli da je uništi sve do jednog. I nek skočaju kao nevjernici. Allah te barak i molim da pomogne našu braću. Allah moj pomozi Allah molim da im podari sabora, da izdrže, da im podari snagu, da učusti našeg šeha, da učusti njegove stope, da ga uputi, da mu podari rečitost govora, da ga uzme onda kada je Allah zadovoljan sa njim. Allah molim da nas učusti na putu uzizanja njegove riječi, da se nikad ne pokolebamo, da nas ništa ne zaplaši osim Allahove kazne. Amin. Allah molim da budemo od onih koji će dosljedno slijediti njegovu riječ na zemlji. Allaha molim da našom davom razotkrije munafike. Da našom davom razotkrije sve spletkavaše. Da davom Muhammeda sallallahu alaihi sallam ponizi nevjernike, a uzvisi islam i muslimane. Amin. Allaha molim da učini od nas od one koji nikad neće spustiti zastavu tevhida, imana i šehadeta. Allaha molim da umremo sa ovom akidom Muhammeda sallallahu alaihi sallam da se sa njom sretnemo.